viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Un, uh, pateicība jums par to, ka klausaties mūs, ka klausaties Radio Marija, bet pār visam pateicību Dievam par uh, jaunu, atkal jaunu sezonu un par to, ka viņš mums dod uh, iespējas, un tā skaitā arī iespēju šādam raidījumam skanēt, kur mēs varam apskatīt uh, tiešām lielas lietas, uh, ko dara cilvēki, Dieva valstības labā, Dieva godam, un eh, daudziem, daudziem, daudziem cilvēkiem par svētību. Un pateicību Dievam, ka Karitas ir arī Latvijā, kas ir jau cik gadus, jau šogad tad, tad svinēs arī 20 uh, eh, gadu jubilēju, kopš ir pievienojušies uh, pasaules Karitas lielajai saimei. Par to arī šajā raidījumā vēlāk, bet... Uh, tā tad eh, īsteno mīlestību darbos un kā tad ir gājis eh, saistībā ar brīvprātīgo darbu, brīvprātīgo kustību, un to mums pastāstīs eh, Karitas Latvija brīvprātīgā darba vadītāja Marija Diaza, Sveicināta, Marija! Sveiki visiem! Atsveicu visiem cilvēkiem mācību gada sākumā, gan bērniem, vecākiem, skolotājiem, arī visi cilvēki saistītu ar izglītību. Jā, paldies par šo sveicienu un arī dzen ar mums kopā būs brīvprātīgā darba koordinātore Elita Zvejniece. Labrīt visiem! Pievienojos Marijas sveicieniem, lai mums visiem šis jaunais mācību gads nes prieku un lai vairo labos darbus Dievu godam! <laughs> Paldies, Elita. Un, nu, gribētos teikt tā, nu, redz, kā vasara gandrīz pagājusi un visi ir atpūtušies, bet tikai ne karitas, <laughs> jo karitas darbs eh, turpinājās ļoti intensīvi. Pastāstiet, eh, dāmas, kā tad gāja vasarā? Paldies Dievam, es biju atputusi, <laughs> atputusies par leju, man bija atvaļinājumā jūlijā, bet pirms un pēc atvaļinājumā bija intensīvais periods. Tā pirmā lieta bija vasarās nometnīte visās karītās draušu grupām, tā kā visi bija aicināti. Uh, bet galu galā um, mēs nebijām tik daudz, bet ļoti priecīgi visu laiku strādājām kopā. Lai un tas bija jūlijas sākumā, viss notika um, Silenē un Daugapilī. Uh, un tas un īstenībā mm, mm bija ļoti forša pieredze. Es nezinu, vai Elita gribīja sīkāk, jo <laughs> neatceltīt jau par to izstādīju Silenekam. Jā. Jā, mēs priecājāmies, eh, ka eh, Silenes eh, karitas grupas vadītāja Sofija mūs uzņēma skaistajā Silenes baznīcā ar uh, skaisto izstādi, uh, ar uh, interesanto stāstījumu par pašu baznīcu, par pašas baznīcas vēsturi, par prāvesta, um, kas tur kalpojas dzīves stāstu. Un tas bija mūsu nometnes tāds iedvesmojošs sākums – un uh, tas turpinājās um, ar uh, jauku uh, nakšņošanu, kā mēs atceramies no mūsu skolas gadiem, ka nometnēs visinteresantākais tā <laughs> tad notiek uh, vakarā, kad uh, tad uh, šī tikšanās um, uh, viesunamā, kur mēs gan bez tādām nakts aktivitātēm, bet mums bija ļoti silta tāda tuvāk iepazīšanās, kur dažādu karitas draugu grupu uh, pārstāvji. Um, mēs viens ar otru tuvāk iepazināmies, dalījāmies mūsu pieredzē, un uh, tas bija ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Uh, mm, un, uh, kā jau arī mēs parasti sakām, tieši šīs personiskās uh, tikšanās, tieši šie stāsti iedvesmo arī citiem jauniem darbiem, uh, gan pašus dalībniekus, un mēs varam uh, dot arī uh, tālāk uh, tiem cilvēkiem, pie kuriem mēs ejam. Mm nu, kā tāds stiprinājums vienam priekš otru, ļoti svarīgi šādas kopā būšanas ir. Eh, jā, noteikti. Mhm. Eh, jā, noteikti tas eh, gan stiprina, jā, gan iedvesmo mm -hmm. darīt to darbu mhm. tālāk. Jā. Jo nav viegli kā jau vis, vis, visiem ir izaicinājumi, ir pārbaudījumi, bet redzot Uh, ka uh, šis darbs patiešām ir svarīgs. Un to dažreiz mēs redzam uh, tieši tajā mirklī, kad cilvēki nokomentē mūsu darbošanos, mm -hmm. jo ikdienā darot ikdienas darbus, dažreiz šķiet, nu, ka, ka, kas tas ir? Nu, tas, mhm. tā, tas ir tāds mazs solītis tikai, un vai, vai, vai to vispār var pamanīt, bet... Uh, to pamana, to mm. pamana un uh, katrs tas mazais darbiņš, uh, tas veido to kopīgo celtni, tas tā, mhm. līdzīgi kā ēkas, viņas jau nav celtas no, mm. met, no, no dažādiem materiāliem mm. ceļi, mhm. bet patiesībā eh, daudzas ēkas veido mazi akmentiņi, mm. mazi ķieģelīši. Mm. Un tikai sa, saliekot šos ķieģelīšus kopā, veidojās tā celtne. Mm. Nu jā, tu saki, vai, mm, nu, ka šķiet varbūt kāds nepamana vai kā, bet eh, ja mēs esam atsaukšies Dieva aicinājumam, daram tās lietas, eh, tad, eh, protams, ka viņš pamana un, un mēs jau runājam par to, ka mēs to daram Dieva godam, ja, un viņš jau tālāk, tad viņš ir tas dārznieks, ja, kas, <laughs> kas kopa tālāk, lai tie augļi tiešām būtu ražīgi un sulīgi. Jā, noteikti. Eh, tas ir tas, kas eh, vieno šos labos darbus, un arī šīs tikšanās, eh, tā tad arī karitas grupa tikšanās, jā, tad mēs gan Silenes baznīcā, gan pēc tam Daugavpilī Jēzus sirds draudzē, kopīgi gan lūdzoties, gan strādājot. Mm. Gan arī uzklausot ļoti interesantu uh, priestera vēstījumu, priestera skatījumu par brīvprātīgo darbu. Mm. Cik es zinu, tad priestera Dmitrija lekciju, kuru viņš lasīja mums brīvprātīgajiem, kuru viņš vadīja, ja, ka to arī ir iespējams noklausīties, ka tur ir ieraksts, ko var meklēt Daugavpils Jēzus ir draudzes Facebook lapā, ja, manuprāt. Mm -hmm. Jā, tad uh, mēs iesakām arī mūsu klausītājiem. Jā, jā, <clears throat> jā mēs, mēs iesakām šo uh, priestera skatījumu mm -hmm. uh, uz brīvprātīgo darbu, jā, jo bez uh, priestera uh, svētības uh, arī mums ir grūtāk darboties, tāpēc mēs priecājamies mm. par tiem priesteriem, kas dod svētību, kas atbalsta brīvprātīgos uh, un vada šajā ceļā. Drenstek. Taz zumangari lotipatika estradat, ko partzitien turdaua pili, jo izan iba katez planua jokupar elitutu hau nomet niti, eta sakuma, oke, oke biak duti. <laughs> e, tu osa planua, e, mes, ez du maio kapierro natzil bekuz, betu butun, tatala, betpestan katmez bian tur bizikopa, mm es saprotu, ka tas ir ļoti liela pievienotā vērtība, ka mēs bijām kopā. Un tas un tā pirmā lieta, ko mēs darījām Daugavpilī, ir strādāt, ir gatavot tās ēdienu pakas nabagiem cilvēkiem, un, un tā tī, viņi gatavo to katru sestdienu, un ziemā vairāk viņi vārā supas un citas lietas, bet vasarā ir tikai ēdienu pakas, un visu ir no, no ziedojumiem no, <laughs> no daudzas locekļu ziedojumiem, un tas man visiem, tas bija ļoti liels pārsteigums, kā tik daudz ko var iegādāties, ja cilvēki ir devīgi, un tā, tas, manuprāt, arī bija ļoti labs piemērs, tā Daugavpils Jēzus sirds draudzes, kā visi darbojas, ir aktīvā grupa, ka viņi varbūt de facto gatavo tās pakas, bet pārējie cilvēki atbalsta arī ar ziedojumiem, ar interesi un ar citām lietām. Mm τάσουν αρίπτωταν τα λέξια μάλλον ότι πατήκα στους ρεϊσνές από το τούβετ μαμιέλ ότι λάψ τούλξ παλδιές μουσού η βετινιά είναι ο ρεϊσέκνες ον τάς γιο μπιέλ ότι τεολογείς κατά σάπρας κα ka mm, veicināt lavas lietas nav uzreiz vienmēr dot, bet mm. vajag ļoti daudz pārdomāt, kādas mhm. ir īstas vajadzības, uh, mēģināt izšķirt tās labdarības no taisnīgumā viedokļa, un tā man arī palīdzēja varbūt nejusties vainīgi, ja katreiz mēs nevaram dot vai mm. nevaram atbalstīt kon konkrētā veidā. Mm. Mm-hmm. Labi, kopumā bija ļoti lieks prieks, un, tā, un es domāju, ka nākamgads būs citur, vēl no slēpumā, bet varētu būt, kad mēs virsāmies uz Kauņu, uz Lietuvu, mm-hmm. jo tur jā, arī ir daudz ko redzēt. Mm. Mm-hmm. Eh, man nāca prātā tā doma, ka šis došanas, eh, ka šī došana tas ir process, jo, mm, kas iekļauj arī sirds eh, tādu stāvokli, lai būtu, nu, sirdi noskaņotu, ja, jo Dievs jau saka, ka viņš mīl priecīgu devēju, lai tiešām mēs varam tad, tad ar tādu sirdi dot, ja. Jā, es domāju, ka ja visi ceļojumi kaut gan īsi, uh, vienmēr ir noderīgi, jo ir tā sagatavošana, tā kopā būšana, tas, tas ir, ko visi svecelnieki saka, kā process, Mm -hmm. ir mhm. svarīgāk nekā galapunkts. <laughs> Galapunkts, protams, ir liels prieks, <laughs> bet, bet to procesu iet kopā, dalīties, lūgties kopā ir tas, kas vairāk veicināt mhm. vienotību. Un tā es domāju, ka kaut kā mēs bijām būsiņā, ne, <laughs> ne kājas, bet to vienotības sajūtu, tas, tas bija nu, ļoti, ļoti noteikta. Mm -hmm. Mm, jā. Jā, un brīnišķīga mhm. pieredze, tad varbūt vēl pa, kādām, pa kādiem pasākumiem, jā, kas vēl tika darīts vasaras laikā. Jā. Uh, nu, otrs tāds lielais mūsu uh, pasākums vasarā, uh, tie bija mm, Dievmātes svētki Aglonā. Jau otro gadu um, svētceļnieki uh, Aglonas sakrālajā laukumā redzēja mūsu telti, lūk, kur arī un ļoti daudz arī mm, sveceļnieki pie mums nāca un uh, gan uh, skatīja uh, to, ko mēs bijām sagatavojuši, gan um, uzklausīja mūs, gan runājās, uh, gan arī šajā teltī jau otro gadu tapa ļoti skaisti uh, sveicieni, apsveikumi, uh, kurus mēs uh, nodevām um, mm, sociālā aprūpes centru iemītniekiem. Uh, un mani pārsteidza paša šogad, uh, ka šogad ļoti daudz tieši uh, mēs um, uzrunājam bērnus un pusauģus, lai viņi um, zīmē apsveikumus, lai viņi raksta apsveikumus, un man ir pārsteidz, ka šogad vairāk nekā pagājuši gadu pusauģi tieši rakstīja tādas mazas vēstulītes senioriem. Uh, es šīs vēstulītes, uh, kad uh, saliku pārskatīju, tur bija ļoti sirsnīgi um, vārdi, kas veltīti senioriem, jā, uh, Un eh, šīs vēstulītes, šīs, šos apsveikumus mēs pagājušajā nedēļā nodevām eh, divos eh, sociālās aprūpas centros, Gaļuzars un Mešciems, jā, uh, Un uh, mēs noteikti arī mm, uh, ar, soci, ar sociālo aprūpas centru darbiniekiem sazināsimies, lai arī uzzinātu mm. Uh, cilvēku šo vēstlīšu saņēmēju komentārus, mm. bet zinām arī no mūsu darba sociālās aprūpas centros, ka seniori ir ļoti priecīgi mm. saņemt tieši šo tādu personisko sveicienu. Mm, personisko sveicienu ar tādu nelielu vēsti eh, no eh, jebkura mūsu līdzcilvēka, tā varētu teikt. Mm Um, un to, nu kā bērnībā uh, varbūt atceramies, cik ļoti mēs mm. gaidījām tajā pastakastē iekrītam jā. Uh, vēstulīti, mm. jā. Uh, tā līdzīgi arī šie sveicieni, jā, ceļoja pie cilvēkiem, jā, tā kā paldies visiem svētceļniekiem, kas iegriezās pie mums, mūsu teltī, kas runāja ar mums, ļoti daudzi priecājās um, ieraudzīt um, tieši eh, draugu karitas grupu fotogrāfijas un rādīja, jā, reku tur es esmu, jā, <laughs> vai reku tie ir manējie. Tas bija tā ļoti priecīgi. Un mēs arī uzrunājam tās draudzes, kurās varbūt karitas grupas vēl nav, bet kur ir nodoms, kā mhm. varētu veidot karitas grupas draudzēs. Lūdzu, mūsu kontakti ir atrodami gan mājaslapā, Eh, caritas.lv, eh, gan eh, redzījuma beigās <laughs> Judita nosauks vēl arī mūsu kontaktus, gan Facebook Caritas Latvija lapā mūs var atrast, tāpēc lūdzu pievienojieties, ja jums ir idejas, mēs priecāsimies jūs gan iepazīstināt ar citām, citu draudžu, jau karitas grupām, kuras jau darbojās jau ilgus gadus, mm -hmm Tad ir, eh, ir jau pieredze, ir no kā smelties, ja nav jā. divritenis jāizgudro no jauna. Divritenis nav jāizgudro, bet jāsaka tā, ka katrā draudzē tas eh, grupas darbs, eh, tas ir ļoti daudzveidīgs un, mm. un, un Dievs caur mums darbojās ļoti dažādos veidos un dažādās izpausmēs. Tāpēc priecāsimies, eh, ja eh, būs arī pieteikumi <laughs> no citām eh, draudzēm. Un mēs priecājamies, kad mūsu tieši draudžu grupu mm, pārstāvji nāk arī uz Radio Marija uz uh, rīta cēlienu ar Karitas Latviju un stāsta tieši par, še, par šiem mm. saviem darbiem. Mm -hmm man ehm, ļoti uzrunāja mm, nu, šī vēstulīšu rakstīšana, kā tu stāsti, ka jaunieši bērni nodod šos sveicienus eh, senioriem, bet man nāca prātā, ka, nu jā, tu arī atgādināji, atsauc atmiņā to, cik bija patīkami kaut kādreiz saņemt paskastītē šo rakstisko vēstījumu, šo vēstulīti, jā, mēs to gaidījām, Bet tas vēl joprojām ir dzīves, un uh, paskastītas vēl joprojām ir, un uh, kolēģi mums visiem ir, un, uh, un kādi draugi paziņas, un tas ir tik ārkārtīgi mīļi, ja mēs varam apsēsties 5-7 minūtes un kādam uzrakstīt šādu rakstisku vēstulīt, nav obligāti jāsūt pa pastu, bet tādā veidā mēs varam uh, radīt krāsaināku mūsu ikdienu un citu cilvēku ikdienu. Es tikko atcerējos to, kas notika 17. jūnijā, ka mums bija uh, brīvprātīgo sezonā noslēgumu, <laughs> un tā īstenībā pēdējā nodarbībā bija tā, rakstīt viens otram kādu pateicību par, se, par, par par to cilvēku, par to, ko viņi dara, un tā, un es tenībā bija visu laiku rakstījām viens otrā, un tā, es vismaz dabūju piecus, bet ir citi, kuri arī dabūja un tā, un ir loti, bija loti, loti personiski, arī pa, paldies, kas, ka tu esi, paldies par to, ko tu dari, un tā, un loti, loti konkreti mine, ja, un es tenībā bija loti ka judite pati, jero zinaia, un tā, un paldies, par tu domo, jo bija loti ļoti svarīgi arī saņemt kādu novērtējumu no citiem cilvēkiem par to, ko mēs darām. Ne tikai darīt, darīt, darīt, mm. bet kādu apzinību vienmēr mums ir svarīgi. <laughs> Nu, paldies, dāmas, jā, arī par labiem vārdiem, bet, protams, par to, ko jūs darat, un jūs esat pelnījuši, jā, bet uh, nevienmēr, jā, mēs rakstam arī vai kaut kādas pateicības vārdus par to, kas ir darīts, jā, jo lielākoties sabiedrība jau to vērtību saskata darbos, bet par to, ka tu esi, Ja, ja. La veu un pal dies que l'oti del grup creatiu et vols dir a mons mm. a glonar ses I per això i xetri pas metallà. Lies pel dies vis amb damen un arī paldies kungiem, <laughs> kas palīdzēja mums celt un ņem nos visos akmeņos no, no nu, labi, Benitas bērni, paldies, arī kas vēl bija e, seminārists Derek, Artis, un tā paldies visiem, labi, kas mums palīdzēja, jo fiziski, tā, jo mēs braucām tikai sievietes, un, un uz vietas mums vajadzēja tos vīriešus, un arī pēc tam telti bija ļoti brīvprātīgo, un arī liels paldies visi kuri piedalījās procesijā kopā ar mums 15. Un tā arī paldies Rišardam un viņas mazdēļu, <laughs> arī kā nesā mūsu karogu. Un tā īstenībā tas bija arī ļoti skaists brīdis, lai lūgtos kopā ar citiem. Un, un tas, un, jā, manuprāt, ir tā kā, tā, kā arī tas pamats ir arī lūkšanā un būs kopā ar Dievu vairāk nekā tikai darīšanas un darīšanas. Mm -hmm. Jā. Yeah. Nu, un pēc Aglonas bija vēl kāds pasākums. Pēc Aglonas bija liels pasākums, ko organizē ne tikai eh, karitas brīvprātīgie, bet visa karitas saime. Mm -hmm. Tātad karitas Latvija uzņēma Ukrainas eh, kritušo aizstāvju ģimenes pārstāvjus tieši mm -hmm. no pašas Ukrainas. Apmēram nu, ne, nepilnu nedēļu mm. š, gan šo kritušo aizstāvju vecāki, gan bērni, gan sievas mm-hmm. bija Latvijā. Un uh, ar uh, visu karitas saimi un arī svētās ģimenes mājas uh, darbinieki uh, un arī brīvprātīgie uh, centās organizēt šiem cilvēkiem tādu atelpas brīdi. Um, lūk, tāpēc paldies mm -hmm. visie, vis, visiem kolēģiem un paldies visiem brīvprātīgajiem, kas iesaistījās, mm -hmm. jo mhm. arī šeit mums uh, bija daudzi uh, brīvprātīgie, kas palīdzēja. Un, um, jā, tas ir dažreiz, kad par brīvprātīgo darbu cilvēki runā, tad cilvēki saka, nu, man nav tik daudz laika, mm -hmm. lūk, bet te ir svarīgi saprast, ka brīvprātīgajā darbā arī neliela, neliels mm. ieguldījums, varbūt laika ziņā neliels, tas mēdz būt ļoti svarīgs. Mm. Uh, un dažreiz stunda, ko tu vari veltīt mēnesī, uh, kādam konkrētam cilvēkam ir ļoti liels uh, devums un svērt uz svariem uh, kilogramos, centneros, <laughs> stundās vai uh, vēl kaut kā, uh, tas uh, nevienmēr um, ir tas, uh, kas ir tas svarīgākais. Jā? Tāpēc, ja ehm, mums ir Eh, sirds aicinājums darīt brīvprātīgo darbu, arī stunda vai mm. divas stundas mēnesī, mm -hmm. uh, arī tas uh, var būt nozīmīgs devums. Mm. Tāpēc sekojiet uh, dievaicinājumam, sirdsaicinājumam, uh, jo izpausties mēs varam visdažādākajos veidos. Nu jā, eh, nav obligāti regulāri jāiet eh, kādās institūcijās, jā, kur iet karits brīvprātīgie vai pie eh, bērniem aprūpas centrā vai senioriem vai, vai kādas citas regulāras aktivitātes, bet, piemēram, mēs uzņemam viesus, jā, no Ukrainas un uh, vajag pieskatīt bērnus, vai vajag palīdzēt uzklāt nu, pusdienu, vakariņu, galdus, izdalīt ēdienu, ja. Nu, tāds vienreizējs pasā, vienreizīgs pasākums un... Bet palīdzīgas rokas ļoti svarīgas ir, ja? Tu atnāca stundu divām un, jā. Mm. Ne, īstenībā, jā, Jo bija ļoti, ļoti, ļoti garš eh, pasākums, nebija tikai divas stundiņas, bet bija vairākas dienas un no agri rītā gandrīz līdz vēlu vakaram. Un tāpēc mēs dabūjām cilvēku, mēs dalījām laikus, mm -hmm. lai cilvēki nejūtos tā pārsloces. Un tā un ir daži, kuri tikai atnāca agri rītā, lai sagatavotu brokastīni, citi bija dienas vidū, citi vakarā. Mm. Un tā kā jā, kopumā bija skaisti interesanti, jo, protams, man bija pie sirds to redzēt viņus, un ir daži, kuri bija ievainoti. Un tā, piemēram, viena sieviete, viņa bija karavīre ar savu dēlu tur, un tā, tas man... Pati kareive, jā. E, ka, e, tā, tas man, jā, redzēt kādu tik tuvu, man bija mazliet šoks. Tā tiešām, jo mēs redzam ziņās un tā tālāk, vai tie, kuri bēga no Ukrainas, bet tie, kuri ikdienā piedzīvo karu, tā, tas ir mm, kaut kā savādāk. Patiešām tā, un tāpēc jā, ļoti labi, ka mēs spējām viņus atbalstīt, viņi galvenokārt gribēja atpūsties, arī izrunāt savās bēdās, sērot kopā, un, un tā, un, un es domāju, ka kādu palīdzību no, no, no mm. Latvijas saņēmā tajā mm. nozarē. No jā, nedaudz nomainīt vidi, jā, mhm. tā kā lai, lai nav visu laiku tajā, jā, bišķi kaut kas uh, savādāks, bet uh, aizbrauca visi priecīgi, <laughs> tā likās, ka visiem patika un bija tiešām piepildīts laiks un gan atpūtē, gan arī aktivitātes dažādas. Mm un viņi tika uzņemti arī Rīgas domē, ja, tā arī tāds pagodinājums bija, jā, ka īpaši šai, šai grupai tāds veltīts laiks bija. Jā, um, uh, Bet, protams, ka pateicība arī ikvienam, kurš uh, nāca ar idejām, jā, un, un arī ziedotājiem. Protams, bez naudas neko <laughs> nevar izdarīt, jā. Jā, ziedot LV, diezgan pieklājīgu summu noziedoja. Un, un tāpat arī no, no citiem avotiem jā, bija, bija finansējums. Tā kā, jā, atkal jā, tas parāda, ka ir ideja un uh, ir sirds stāvoklis un to visu var realizēt. Jā. Jā. Droši vien mums eh, jāparunā arī par to, kas gaidāms eh, nākamajā periodā. Labi, tagad mēs sākam jaunais periods, tāpat kā skoliņās. <laughs> un tā, tās mūsu pirmā liela aktivitāte būs e, eh, brīvprātīgu sezonas atklāšanā ar nosakums e, Karitas akadēmijā, jau ir pazīstams nosakums. Mm. E, un tas būs 21. septembrī sestdienā. Mm tā visi aicināti, gan esoši brīvprātīgi, gan potenciāli visi, kuri gribētu no vienas puses zveikt to sākumu kopā un arī pārdomāt par visām lietām, kas ir nepieciešamas, lai pastāvīgi e, veiktu brīvprātīgo darbu. Tas nenozīmē ļoti liela intensitāte, bet vismaz pastāvīgi. Tas kaut gan es uzņemu reiz gadā, bet lai būtu reiz gadā, nav tikai kā nāc prātā. Uh, Eh, un tas tā mēs sapratām, ka prasa papildu motivāciju, ka nav tik viegli, cilvēki varbūt e, kādu laiku loti aktīvi piedalās bi pratika un pēc tā vairs ne. La vida šoreiz, protams, maina cives apstakli, loti daus, un tāpēc viņi vairs nevar. Bet citas reizes varētu būt, ka viņi zaudēt motivāciju, lai vai viņi mhm. jūtas mazliet vientuļi, veicot tos mhm. darbus, vai ne, jūtas apzinību no citiem cilvēkiem. Be, un tāpēc mēs dom, nolēmām organizēt gan sākums, gan beigām kaut kas zvinīgs un arī pārdomās laiks. Lai mums būs arī laba lektore, kā ar lielu pieredze Inese Subeviča. Uh, Un tā, un es domāju, ka ir laiks pārdomāt, būt kopā un arī sveikt sakumu. Mm -hmm. Jā. jā, vēl kas par šo pasākumu? Okay, pa, jā, e, būs līdzīgi, tā sāksim 12. E, un būs jauniešu centrā, Karitas jauniešu centrā. Tā Oļadava Cešaļela seši. Un, un tas, un mēs būsim kopā da, dažās stundās, gandrīz līdz pieciem, būs mm -hmm. arī pusdienas mhm. eh, kopā, laiks sadraucēties, dalīties un arī mācīties viens no nu otrā, un, bet galvenokārt no nu mūsu lektorijas arī. Mm -hmm. Un kur var pieteikties interesanti? Tās, e, Ok, pagaidām pieteikšanās nav atvērtas <laughs> tehniskā iemesla dēļ, bet es domāju, ka šodien vai rīt būs noteikti, nu mhm. mm. -hmm. un tās un mm -hmm. pašlaiks e, es eh, var pieteikties pie manis, jo pat patiešām mm. reģistrācijas anketā vēl nav līdz galā mm. noformētā. Jā, tad Marijas uh, diāzes telefona numurs ir 20516 206. Vai var rakstīt ēpastu uz marija.diaza.caritas.lv. Jā, tātad telefona numurs 205 16 206 uh, vai uh, eh, marijā.diaza.caritas.lv www.diaza.caritas.lv Un uh, vienlaicīgi gribu aicināt arī uh, tie, kas vēlas pievienoties uh, eh, Karitas brīvprātīgo saimē, tad arī uh, vai nu tad ir labi, ja var aizpildīt uh, anketiņu, uh, ieejot uh, Caritas LV mājaslapā, un tur ir sadaļa iesaisties. Un tad tur uh, var, var aizpildīt uh, šo te pieteikumu anketu. Uh, Eh, tad eh, tiks sagatavots arī līgums un kādā brīdī tad eh, jums vajadzēs parakstīt, bet arī caur šo te karits LV, carits.lv, tad varēs arī atrast, nu, rīt vai parīt, <laughs> jā, jūs varat meklēt, un lai pieteiktos karitas akadēmijai kas ir, tas nav viens pasākums, tās nav viens, tad tas ir apmācību cikls. Jā, tas ir apmācību cikls, ko mēs realizējam jau vairākus gadus, un tā ir tāda tālāk izglītība, kur mēs piesaistām uh, lektorus, uh, kuri uh, mūs gan motivē, gan izglīto uh, un arī sal saliedē. Jo, uh, protams, uh, sagatavots brīvprātīgais ir efektīvāks brīvprātīgais nekā uh, nu, vienkārši uh, labā doma, ka es gribu darīt kaut ko labu. Ja, tātad uh, konkrētas lietas uh, zinot, uh, mēs to varam darīt efektīvāk. Un mēs uz um, brīvprātīgo sezonas atklāšanu mēs aicinām gan jau mūsu esošos brīvprātīgos, gan arī tos cilvēkus, kuri vēlās pievienoties šim darbam. Vispār uh, dzirdēt, mm. dzirdēt varbūt nianses un, un uh, tā kā gan mm. esošie ga, uh, brīvprātīgie, gan tie, kas ir uh, sajutuši aicinājumu, laipni aicināti 21. septembrī. Jā, tad, tad eh, Karits akadēmija tiks atklāta 21. septembrī un tālāk jau būs vēl eh, interesantas nodarbības, dažādas eh, tiešām interesantas tēmas. Marija un Elita nopietni šim jautājumam <laughs> pieiet un, un tiešām tas nav tā, ka nu, pavirši, bet tiešām rūpējās par to, lai, lai šīs, šīs tikšanās būtu un šīs apmācības būtu saistošas, būtu interesantas, ar piesaistot dažādus speciālistus. Uh, un gribu piemetināt, ka eh, šīs apmācības ir bez maksas, bet, protams, ik viens ir aicināts uh, atbalstīt karits darbu ar saviem eh, labprātīgajiem ziedojumiem, un to arī var uh, vai nu klātienē, vai, vai arī dzena uh, cerits LV mm, atrast uh, sadaļu, kur uh, var, kādā veidā var atbalstīt uh, karits darbu ar saviem ziedojumiem. Un tā pēdējā lietā, par kuru gribu runāt, ir par novembri. Zinu, ka <laughs> vēl ir tālu, bet novembris ir ļoti svarīgais mēnesis Karitas, tāpēc, ka tika nodibināta 10. novembrī, pirms 20 gadiem, un šogad ir apels jubilejs, un arī novembris vasnīca apsimē to mēnesi, tā kā mm, pasaules instrucțiu menesi. La vi piemērantā es vedienā pirms Kristus karaļie svētkiem ir apzīmēta visā baznīcā, tā kā trūcīgu svētdienā. Un tāpēc e, novembrī būs ļoti svarīgais mēnesis mums. Mēs sāksim ar barēņu svētdienā, pirmajā svētdienā novembrī. Un tas, kā arī būs pasākums e, bērniem, kas dzīvo bērnu namiem. Uh, Un droši vien visi aicināti kaut ko darīt ar to sakaru, vismaz lūgties par tiem bērniem, par viņu ģimenēm un par to sociālo problēmu. Uh, Un pēc tam mēnešā vidu, kā vēl ir noslēpums un, un mhm. kas būs un tā, jo es gribētu kādu pārsteigums jums, būs tās liels pasākums. Labi, tā kā vēl mēs vajag nodefinēt, bet, protams, būs atmiņas par pagātni, būs arī informācija par nākotni un arī par, par pagātni. Tā viss kopā, tā visi, kuri tajos 20 gados bija kopā ar Karitas Latviju, visi mīļi aicināti. Mm -hmm. Jā, mēs arī raidījumos par to runāsim tālāk jau, jau eh, sīkāk informāciju. Un, jā. Bet var jau atzīmēt datumu, mm -hmm. tātad 16. Eh, novembris. Mm -hmm. jā? Tātad Karitas gada diena 10. novembrī. Lūk, bet svinības 16. novembrī vispār varētu teikt tā, ka mēs arī <laughs> Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā mm -hmm jau ievadīsim svētkus, jā, atzīmējot karitas skaisto apaļo jubileju. Nu jā, karitas ir Latvija. Jā. <laughs> jā. jā. Uh, vai ir vēl kas uh, būtisks, ko jūs uh, gribētu pateikt mūsu klausītājiem? Tā, mēs turpināsim mūsu braucienus uz draucem. Labi, tā vēl vismaz divas reizes gadā, lai būtu tās e, tikšanās kopā, Jo, manuprāt, tas bija fantastisks. Tas, kas notika pavasarī gan Valmierā, kur satiekās vicemies e, karitas grupas, gan Resekne, kad bija Latgales e, mm, arī grupas, tas arī ir svarīgais punkts. Gan vietējām draudzēm, gan tie, kas dzīvo tūmā. Un tas, un mēs mm, darīsim to pašu šajā gadā, eta bizmaz ruden zun pabazadi, plano zinkaduz e, unta zun perotan tietzel bekik tubu, tan bietan milia aitzinati nak. Unta ari itzitalieta kaman operati interesanti, e, mezgri betu ari organitzet dibaz lekziaz e, aprupet zentruz, viena gailezera, Mm, ar, partien zilbaikin kartur estrada, ik diena, kabriu pratige, labi la bine jepazitoz laba kartu bidi, arzo abien noteikumien, untatala, kunari e, eh, mestienz, bine jau pieda kādu e praktisku apmācībos par kā, kā kustināt cilvēku no nu, viena kresla uz citu un tā tālāk. Pozicionēšana. Pozicionēšana un tā, un tā, un es tienībā es gribētu arī izmantot to piedāvājumu, ko Solvita Rudoviča toreiz mums piedāvāja, lai īstenībā visi mums mm -hmm. varētu efektīvāk strādāt un veselīgāk arī. Jā. Gan sev, gan, gan aprūpējamam. Mhm. E mm -hmm. Jā nenodarīt pāri. Ir ļoti svarīgi iemācīties, jā, kā pareizi pozicionēt. Jā. Jā. jā, jo, uh, lai brīvprātīgais varētu uh, labi, efektīvi un arī ilgstoši <laughs> darboties, viņam mm. jāsaudzē arī sevi. Jā. Mm. Un uh, tie paņēmieni, kas nodara arī mums mūsu, mūsu uh, personiskajā uh, sadzīvē, jā, bet uh, nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, kā palīdzot mēs uh, saglabājam arī sevi. Mm -hmm. jā. Mhm. Tas, tas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi. Mm. Gan uh, psiholoģiski, gan emocionāli, gan arī fiziski. Jā, ir svarīgi, ka mēs paši par sevi rūpējamies jā, arī. Jā, jā un ka jā. mēs esam līdz, līdzsvarā. Mm. Uh, jā, mm. no, no līdzsvera pozīcijas var daudz darīt. Varbūt ir kāds novēlējums, kāds aicinājums mūsu klausītājiem? Tā, es gribētu novēlēt ļoti veiksmīgu mācību gadu tiem, kuri mācās, mm -hmm. vai ir tuvu <laughs> skolēniem vai studentiem, un tā tālāk arī būs atbalstītāji, arī ir ļoti nozīmīga lieta. Uh, Untaz, be, ari tie juz, haitzen ariumo beida karitas latvia abriu pratika ari milia haitzen manoprat manu musu espezifikuma, un irlotilotiz barigi, irka mes estradaian hartzel yo Mm -hmm. polu biduzko la pagaiusea pabazari, man bila lotili elsparste, igunzkali no bernian, domā, ka tikai var veikt dubultīgo darbu ar sunīšiem un kaķīšiem. Mm -hmm. Un tā viņi nenāca prātā, ka ar cilvēkiem var kādu labu darīt. Mm -hmm. Un tas mhm. <laughs> un arī tas Latvijā ir ļoti plašs piedāvājumu darbu ar cilvēkiem dažādās situācijās, dažādos vecumos, un, un tāpēc mīļi aicināti tie, kuri grib mm -hmm. strādāt ar cilvēkiem, jo iespējas ir. Mm -hmm. Jā. Yeah. Um, es gribētu nodot siltus sveicienus visiem Karitas Latvijas brīvprātīgajiem. Paldies jums par jūsu lielo darbu. Uh, un tikai uh, darbojoties kopā, uh, brīvprātīgajiem atbalstot vienam otru, mēs varam paveikt lielas lietas. Jā, tāpēc arī pievienojoties ar sveicieniem un ražīga mācību gada novēlējumiem skolēniem un, un, un, un studējošiem un uh, viņu vecākiem un, un ģimenes locekļiem atbalstītājiem, bet arī to jauno sezonu uh, brīvprātīgo darbā uh, es vēlētos teikt to lielo paldies mūsu brīvprātīgajiem, jā, un um, atgādināt, ka tikai tad, kad mēs esam kopā, mēs esam spēks. Mm. Jā, eh, nu runājot par jauno mācību gadu, es gribu pievienoties eh, šiem sveicieniem, bet eh, nu, tā kā tieši arī pedagogus uzrunāt, jā, lai ikvienam gan, gan pirmsskolas, gan sākuma skolas, vidusskolas, augstskolas, mācību, mācību spēka jā, šai komandai, lai ikvienam cilvēkam ir īpaša gudrība no Dieva, svētā gara gudrība, mēs zinām, svētais gars mūsu skolotājs, tad uh, lai viņš dod šo gudrību, uh, lai būtu tāda individuāla pieeja, ka tiešām ikvienam, ikvienam pedagogam, lai ir Eh, lai Dievs atklāja katru cilvēku personīgi, kā ar viņu runāt, kā lielo un mazo, eh, saredzēt eh, viņu kā vērtību, <clears throat> kas ir radīts pēc Dieva tēla un viņa līdzības. Jā. Nu ko, mm, tad, lai mums visiem svētības, lai Dieva miers mums un, un mūsu klausītājiem un ikvienam labu darba veicējam, un ar šādiem mīlestības sveicieniem mēs no jums atvadamies un uz tikšanos kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Esiet svētīti! 3, 2, 1 Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!